з окружної дороги відтворювали контури автомобілів. Мерія переселила їх сюди після того, як невеличкий будинок, так сяк відремонтований чи скоріше споряджений їхніми руками, включили в зону оновлення. Поволі обживалися на новому місці, тільки собака, здавалося, протестував, став примхливий і мочився лише на стіну при вході. На нього гримали, його били та ніщо не помагало. Зрештою, мати забила цвяхи і чіпляла на них ганчірки, які міняли щоразу після того, коли Блек задирав лапу. Батьки так і не провідали сина у в'язниці. І не сердився на них за це. Проте благенькі узи, що прив'язували його до сім'ї, ще більше ослабли. Слова батько, мати втратили для нього свою емоційну силу і стали такі ж байдужі, як слова попільничка чи авторучка. Хіба можна гніватись на попільницю? Ні. До них іл не поїде. Краще вже з'явитися до зовсім чужих людей. Обличчя імена одне за одним спливали йому в голові, поки Гійо їхав у напрямку до Парінора. і уявляв собі як він підходить до дверей, ставить сумку на килимок, натискає пальцем кнопку дзвоника і просить пристановище на тиждень. Розумієш, е, після того, що скоїлось, взаємини з Гіслен стали напружені. Ти не пустиш мене до себе на тиждень чи два, поки я зможу повернутись. Він не зробив жодної такої спроби, обмежився цим уявним спектаклем не відчував у собі мужності бачити силувані усмішки, непевні стинання плечима, розгублено питальні погляди, нишком звернені до мовчазних жінок. На пустирищі навпроти заводу Сітроен робітники насадили дерева, і тепер там виріс цілий ліс. Густі кущі майже зовсім затуляли вокзал до лінеї. Її звернув праворуч вибрався на міст і приєднався до колони, яка рухалась у напрямку до Ліля. Перший з'їзд біля пункту збирання дорожньої плати давав можливість повернути на трамбле і Руасі. І в Юйо 8 січня 18 годин 45 хвилин. Він поставив машину на третій автостоянці біля аеровокзалу номер 1 Навколо будівлі через кожні 100 метрів стовбичили військові з загонів безпеки. Інші притримуючи на боці короткі автомати, перевіряли автомобілі на стоянках. Її підійшов до ліфта. Кожні двері велетенського циліндра охороняв поліцейський, і серце її несамовито закалатало, коли той, що появився перед ліфтом, зажадав, щоб він відкрив свою сумку. Огляд тривав кілька секунд. Куди летите? І у Гюйо розгублено глянув на електронне табло і назвав перший пункт на якому спинився його погляд. Загреб у справах. Поліцейський побажав йому щасливої дороги і уткнув носа у валізу огрядного чоловіка в окулярах, який пожадливо затягувався сигарою і випускав дим, сповнюючи ліфт ядучим смородом. Після ранкової кави Гюйо ще нічого не їв. Йому не дуже хотілося їсти, тільки у правій скроні трохи боліла голова, і той біль нагадував, що треба примусити себе щось перехопити кіоску він купив Франсуар і Монд, навіть не глянувши на продавщицю, і рушив услід за гуртом веселих молодиків, котрі голосно перемовлялись по-англійському. Всі вони йшли якоюсь особливою ходою, майже не торкаючись підборами землі, ніби на пружинах, Ів подумав, що це баскетбольна команда і відстав од них. Ресторан, розташований у глибині галереї, був напівпорожній. Ів Юйо замовив бівштекс з гірчицею, пляшку Кока-Коли і, чекаючи, заходився читати газети. Франсуар присвятила всю першу сторінку вибухові в кінотеатрі, вмістивши страхітливе фото під заголовком величезними літерами Війна. Обличчя десятьох жертв газета подала мозаїкою поряд із редакційною статтею, яка закликала до помсти. І в перегорнув газету, читаючи кожен навіть найменший заголовок, кожну об'яву, замітку і зрештою упевнився про смерть Жерара, ніде не згадувалось. Вона вже стала не варта того, щоб на це витрачати папір. Вибух, яким зруйновано кінотеатр Олімпік Антерпо.